Doba je rýchla, plná nečakaných udalostí a zároveň čas, ktorý aktuálne spoznávame, tak povediac, na vlastnej koži. Sú fakty, ktoré neovplyvníme a potom možnosti, ktoré sa nám samé predkladajú, aby sme boli súčasťou konkrétneho diania. Pred niečím utekáme a nič tak strašné sa ani <laughs> nestane, ak si to budeme prekladať na neskorší čas. No a pred tým druhým nech by sme šli aj na povestný kraj sveta, tak nikdy neutečieme a tým nemyslím len ten samotný koniec našej pozemskej púte. To sú aj všetky tie poplatky, dane, zákony, či už zmyslplné alebo nezmyselné a popri tom len jeden jediný zákon prírody je podstatný, dôležitý a nezvratný. Čas, ktorý rozhodne nakoniec predsa len o tom našom bytí či nebyti. Teraz rozhodol o tom, že sa stretávame v jednom bode. Tým je práve táto chvíľa. Každý máme danú svoju úlohu, ale základom bude, aby ju zvládol hlavne ten, čo sedí za mikrofónom, tak nech je vám nasledujúci blok slova a hudby aspoň v niečom užitočný príjemné počúvanie najnovšej verzie Petrolíky vám z Banskej Bystrice žela Peter Kršiak. Hláskujem ti svoju lásku od včera Hláskujem a domov sa vždy nezberám Láskujem ti svoju lásku zúfalo, láskujem ti, čo mi ešte zostalo. Pozri sa láska, je to márne, pozri sa láska, už ti starne. Pozri sa láska, všetko strácam, už iba to, čo nemám, vraciam. a jedno okno do dvora. Jeden stôl a ústa, ktoré hovoria. Jeden se na tisíc drobných starostí, jednu fľašu pre seba aj pre hostí. Pozri sa, láska, je to márne. Pozri sa, láska, už ti starnem. Pozri sa, láska, všetko stráca, už iba to, čo nemám, vracia. Pozri sa, láska, je to márne, pozri sa, láska, už ti starne. Pozri sa, láska, všetko stráca, už iba to, čo nemám, vracia. Pozri sa, láska, je to márne, Pozri sa láska, už ti starnem. Pozri sa láska, všetko strácam. Už iba to, čo nemám, vracia. Už iba to, čo nemám, vracia. Už iba to, čo nemám, vracia. A máme za sebou úvodný hudobný popevok pesničku, ktorá znela v podaní duša na Ružičku, ale ten základ hľadajme v autorovi muziky, ktorého nedožité 85. výročie si v týchto dňoch pripomíname a bol to patriot naozaj s veľkým P. Rodák z Košíc, Juraj Sabadoš, ktorý mal štyroch súrodencov, aj mladší brat Gejza. O 8 rokov neskôr narodený sa stal hudobníkom, bubeníkom No a Juraj Sabadoš ten tú hudbu študoval súkromne u klaviristu Miloša Váňu, pretože v ľudovej škole umenia mu <laughs> učiteľ povedal, že nemá hudobný talent. No a už ako študent strednej priemyselnej školy si pred 70 rokmi dovolil ako 15-ročný založiť vlastné sexteto a zložil tiež prvú vlastnú pesničku a dostala názov Pár krásnych očí a okrem svojich skladieb táto kapela hrala aj tzv. evergreeny, už v tom čase ponúkané a jazzové tituly. Tá košická hudobná klubová scéna bola od e, začiatku 60 rokov spojená práve s týmto pánom, ktorého lákali aj do Bratislavy, ale zostal verný svojim rodným Košiciam, ktorému to pred 30 rokmi oplatili aj cenou mesta. To už bolo žiaľ teda in memoriam. Dnes e, v úvode totiž to spomíname na pána, ktorý sa narodil 6. marca roku 1941. Ten posledný jeho deň to bol 26. január 1995. Meno Juraja Sabadoša, ale vo svojich hudobných životopisoch nosia aj tí, ktorí si s jeho skupinou zaspievali a stali sa výraznými postavami našej hudobnej scény, či už to boli Eva Sepešiová, Marika Gombitová alebo Peter Nať, ešte než teda vznikla skupina Indigo, tak aj on mal skúsenosti s týmto pánom. Ale dnes je to len vstupná nahrávka do aktuálneho diania, pretože postavené to opäť budeme mať na iných a pripomenieme si zajtrajšieho narodeninového oslávenca menom Roman Horký. Země antilop je údobný titul z ktorého si dovolím povytiahnuť 5 kúskov, aby sme si pripomenuli toto obdobie, keďže nie je jubilantom. To druhé meno, tam máme predsa len aspoň pologuľaté výročie a spájame si to rovnako so 6. marcovým dňom, ako v prípade Juraja Sabadoša. O 10 rokov neskôr narodený Jirka Schellinger mal by 75 v tomto čase. No a trikolóra dnes bude postavená na možno netradičných verziách určitých titulov. A keďže je to teda narodeninové obdobie, pred ktorým sa ťažko uteká, tak si e, dovolím ponúknuť niečo z tak spovediac vlastnej záhradky, ale budú tu aj nahrávky, e, ktoré ešte budú zo strany iných interpretov. Dnes v kalendári teda 2. marcový deň, 61. Meninoví oslávenci, to sú nositeľky mena Aneška, čo je meno gréckého pôvodu, významovo ide o čistú, nevinnú, aj bez sprchy. Alternatívou a takou variantou môže byť napríklad Agnes. Oslavujú aj v Českej republike Anešky. Na Anešku není radno sebou v trávě šíti, protože se celkem snadno vlčí neduch chytí a o svaté Anešce od kamen se nechce. Inak by to mohol byť aj Deň boja spisovateľov za mier, nemusí byť, lebo sú takí, ktorí sa pridávajú iba k boju za ten správny mier a ostatné im zostáva ukradnuté. Udalosti jednotlivci všetko svoj priestor dostane. Aj druhá pesnička v poradí, tá bude zo strany jubilantky a práve na dnešný deň to vyšlo. Ona síce bola viac herečkou a je viac herečkou, lebo ešte stále môžeme hovoriť v prítomnom čase 70 si pripomína rodáčka z Opavy Lenka Holas Kořínková, ktorá sa stala aj autorkou kníh o zdravej výžive. Jej manželom bol fotograf David Holas do roku 2012 teda. No, pochádza z umeleckej rodiny. Lenka po štúdiách na hudobnom oddelení Pražského konzervatória Vystupovala ako speváčka, okrem iného teda aj v divadle Semafor alebo v divadle EF Boriana, obsadzovaná do filmu, televízie, predovšetkým v rámci komediálnych titulov a v 81. sa rozhodla teda odísť z niekdejšieho Československa aj so svojím manželom a teda riadne ďaleko až do Austrálie, kde sa potom živila aj ako speváčka, klávesistka, to herectvo až také aktívne to v tom čase nebolo, no ale keď sa vrátila potom v 90. rokoch minulého storočia do Českej republiky, tak e, to pôsobenie aj pred filmovou kamerou opäť bolo možné zaregistrovať. Občas si zaspievala, zaspievala si aj v pozícii herečky. Ono sa stačí si pripomenúť tých legendárnych básnikov s Pavlom Křížom, Davidom Matáskom, Ehm, titul režirovaný Dušanom Kleinom, kde v prvej časti tiež ponúkla zaujímavé spevácké výkony. My si Lenku Kořínkovú pripomenieme v nahrávke z roku 1980, kde si dokonca napísala sama text k melódii Gustáva Suchánka. Karty svý vrať aj s kapelou GES mala možnosť v tomto prípade spolupracovať. Kořínková, ktorá pred tou filmovou kamerou si odbila premiéru na počiatku 70 rokov ešte takými vedľajšími postavičkami. Možno najvýznamnejšou bola úloha v titule Čas lásky a nadeje. No a neskôr to boli Muž s orlem a čepicí, Brácha za všechny peníze, Střepy pro Evu, Solo pro starou dámu, Hodinářová svatební cesta koralovým mořem, Skandál v Grigri baru, proč nevěřit na zázraky, radost až do rána, buldoci a třešně. No a servírku si zahrala právě v titule Jak svět přichází o básníky, keď sa potom v 90. rokoch vrátila tak si zahrala ještě v dvoch pokračovaniach Konec básníků v Čechách a Jak básnici nestrácejí naději. Častokrát bola obsadzovaná i kvôli svojim eh, celkom takým zaujímavým proporciám o týchto chúlostivých scénach povedala aj nasledovné. Nikto ma do nich nenútil, jednoducho za ma spýtali a ja som na to pristúpila, lebo nemám v sebe vypestovanú nejakú hamblivosť. Inak e, potom sa venovala aj písaniu o dietách, vyšlo jej niekoľko kníh a boli celkom úspešné. No a dnes si teda pripomína 70. narodeniny, ale v kalendári máme aj iné veci, ktoré možno povytiahnuť z tých e, vzdialenejších ročníkov e, voľbu Českého kráľa, ktorým sa stal Jiří Spodebrat v polovičke 15. storočia. V roku 1458 19. storočie trošku už košatejšie, viac záznamov sa dochovalo a tiež je to o korunovácii, keď na rakúsky cisársky trón nastúpil Ferdinand I bol rakúskym arcivojvodom, druhým rakúskym cisárom, uhorským kráľom a posledným korunovaným kráľom českým. Výročie, ktoré máme, to je rok 1836. S Texasom sa to spája, osídleným prevažne severoameričanmi. Vyhlásil vtedy nezávislosť od Mexika. A Mexiko to nechcelo pustiť. Tamojší generál vtedajší chcel predísť o samostatneniu a tak vstúpil so svojou armádou do Texasu, ale napokon sa dejiny predsa len podarilo posunúť. Čo sa týka roku 1853, opäť rakúsky arcivojvoda v hlavnej úlohe František Jozef I vydal tzv. urbársky patent a dekrét o odškodnení, ktorým potvrdil zrušenie poddanstva a tiež právo rolníkov na vlastníctvo pôdy zapísanej v urbároch. Iné výročia, tu bude posledný pohľad do 19. storočia, to je rok 1896, takže 130 rokov od momentu, keď francúzsky fyzik Henri Becquerel oznámil objav nového typu žiarenia. Neskôr toto žiarenie bolo pomenované ako radioaktivita. No, snáď snou nebudeme mať osobné skúsenosti, lebo keď tak človek sleduje dianie vo svete, tak nemôžete si byť nikdy pred ničím istý. Poďme za treťou pesničkou v poradí, za oslávencom, ktorý figuruje tiež v dnešnom kalendári a je to 45. výročie narodenia, v Holandsku sa zadarilo, aj keď teda ide o dieťa rodákov zo Slovenska, Katarína a Bohumil Puskajlerovci, ona zubárka, on fotograf. No a 2. marca 1981 sa im narodil Tomáško, Tomas. V 68. ešte emigrovali zo Slovenska do Kanady. Neskôr v polovičke 70. rokov sa presťahovali práve do Holandska, takže tam sa potom mal možnosť učiť hneď niekoľkým jazykom holandština, nemčina, angličtina, aj slovenčina, aj keď má s ňou svoje krkolomné skúsenosti, inak najmladší z piatich súrodencov, takže môže byť rád, že rodičia boli vytrvalí. No a počas dospievania začal aj spievať v cirkevných zboroch, navštevoval hodiny klavíra, bicích, gitary, saxofónu. Nenudil sa, bol tam aj tanec a spev. Škola v Nemecku, aktívne sa angažoval v amatérských hudobných a divadelných produkciách No a už počas štúdií pôsobil ako sprievodný tanečník a spevák popovým kapelám. Zahral si dokonca v jednej z telenoviel v 90. rokoch. No a potom prišiel na Slovensko, aby v roku 2009 bol súčasťou finálového diania súťaže Československá Superstar. No a následne ponúkol aj album, tak si jeden z nich, tých dvoch, poďme pripomenúť. Make Believe, to by malo byť z roku 2012 a aj tá nasledujúca pesnička by sa tam mala nachádzať. I'm standing on the edge and I stop to think. I don't wanna go, I miss you so. I'm caught in a storm, it hurts me so. I just can't go, I just can't go. Remember the time we walked for a mile, just sharing our dreams and laughing out loud. The world stopped turning, soul is burning, tears dried up. I just can't stop. I could swim the oceans, climb the mountains, walk the earth to the other side just to hold your You know it's a miracle. no good. Everything I need, it's down to you. Knowing you are here on the other side, it feels so fine. No need to cry. But all these things won't last so long. They move so fast, just stay strong. You're in the distance, that's what you do. With no resistance, I follow you. I could swim the oceans, climb the mountains, walk the earth to the other side just to hold climb the mountains, walk the earth to the other side just to hold your hand. You know it's a miracle. every road I travel, I come back to you. For every journey I take, you are there to comfort me and protect me. And every thought leads me back to you. We're destined to be. Some follow the stars, we follow our hearts. I feel the world around us doesn't come between us. There is only love. You know it's a miracle being by your side. It's a miracle It's wonderful being by your side. na konci pesničky. Tomas Puskajler, ďalší z aktuálnych narodeninových oslávencov. No, nedá sa nespomenúť si pri jeho mene na osobné stretnutie ešte v predchádzajúcom pôsobisku. Tiež už sa blížila jar, tak vycestoval na sériu rozhovorov, <laughs> prišiel do Banskej Bystrice večer a na druhý deň sa spustil neskutočný, to, doslova kalamita, sneh padol No a on iba v takých jemných teniskách, ktorý pricupital a krkolomnou slovenčinou sa samozrejme <laughs> snažil <laughs> túto situáciu opisovať. Úsmevne, žiaľ, záznam po ruke nevám, takže sa nedá k tomu úplne vrátiť. Zostáva to len v spomienkach a takto sme si pesničkovo pripomenuli ďalšieho z tých, ktorých máme v aktuálnom kalendári a ešte priestor dostanú aj iné mená, aj výročie odchodu, už o malú chvíľočku si pripomenieme a tak poďme si prejsť prvú polovičku 20. storočia, čím 2. marca prispela do histórie práve táto doba. Český podnikateľ, vynálezca Ludvík Očenášek bol v hlavnej úlohe v roku 1930, keď na Bielej hore vypustil 8 jedno- a dvojstupňových rakiet na tuhé palivo Niektoré z nich vzlietli aj do vtedy neuveriteľnej výšky až 2 kilometrov. Rakety boli poháňané strelným prachom. Premiéra filmu King Kong z roku 1933, to bol prvý hraný film s animovanou postavou, preto to vstúpilo do histórie. O 6 rokov neskôr bývalý apoštolský nuncius v nemeckom Mníchove a v Berlíne štátny sekretár Eugenio Pacelli sa stal po rekordne krátkom len jednodňovom konkláve pápežom, pričom prijal meno Pius XII. Ho Chi Minh, to je tiež postava z Vietnamu, revolucionár, štátnik, pred 80 rokmi bol zvolený za prezidenta Severného Vietnamu a mohol si to užívať teda až do 2. septembra 1969 Rok 1949, ten sa spája tiež e, s lietaním. V americkom Texase vtedy ukončil James Gallagher prvý let bez prestávky okolo Zemegule. 37 742 km preletel za 94 hodín a 1 minútu. O 20 rokov neskôr sa zase lietalo vo Francúzsku. Z letiska pri Toulouse vyletel poprvýkrát v rámci skúšobného letu Concorde, alebo vyletelo lietadlo Concorde, francúzsko-britské, nadzvukové, ktoré bolo po sovietskom Tupoleve 144 druhým lietadom letiacim nadzvukovou rýchlosťou. To už sme vlastne vstúpili do druhej polovičky toho 20. storočia a keďže tu toho toľko nie je, tak si to hneď dovolím aj zaraziť na tomto mieste a ponúknuť pieseň Stratených, ktorá bude z autorskej dielne rodáka z Českého Tešína. Narodil sa 1. novembra 1953, takže je zrejme, že dôležitým bude ten posledný deň v jeho príbehu, práve 2. marec pred 5 rokmi, keď tento svet opúšťal líder a bubeník eh, heavy metalovej kapely Citron a tiež podnikateľ v oblasti médií Radim Pařízek. Opäť je to pre mňa jedna z výrazných spomienok, lebo sedel aj tu v štúdiu spolu s Láďom Křížkom a Taniou Kauerovou pri spoločnom turné s Tublatankou svojho času a jeho slova, hlavne zo záveru toho rozhovoru, zostávajú pre mňa veľmi svetlým momentom. Je možné si samozrejme ten rozhovor nájsť aj v archíve. No a Radim Pařízek e, prišiel s kapelou Citron do kontaktu už v roku 1979. Spoločne vydali tri zlaté albumy a predali viac ako milión hudobných nosičov a v roku 1988 získali aj Slávika. Inak ako podnikateľ mal aj svoje rádio Čas, jedno z najpočúvanejších na Morave, rádio Čas Rock, potom televíznu stanicu Relax, aj stanicu Rebel, a prevádzkoval aj portál. No a ako autor mal možnosť teda ovplyvňovať hlavne repertoár teda skupiny Citron, ale aj pre Taniu Kauerovú, ktorá bola v určitom období jeho partnerkou, manželkou, tak tiež písal pesničky. Tu sa nám predvedie hlavne Radim, eh, Radim Pařízek ako autor a Láďa Křížek v pozícii interpreta práve v piesni Stratených. Stratených Roky jdou, v chybách pod své slzy roní, každý z nás má trápení. Ten přišel o vše a ten druhý smutkem hlavu kloní v sobě ztracení a zklamaní svoj slov lásku ztrácí, další život svůj hořce promarní. Nevěš hlavu svou, ty pouze občas se vrací, pak přijde den, naše duše štěstí, se naplní. Tonight. sen ztracených a Láďa Křížek so skupinou Citron, všetko postavené na spomienke na Radima Pařícka. Ideme ďalej, ešte si skompletizujeme udalosti a opäť to je spojené s lietaním, pretože 2. marec a rok 1978 to bola udalosť, ktorá bola sledovaná hlavne v niekdejšom Československu dosť výrazne, keďže z kozmodromu Bajkonur Vzlietol do vesmíru v rámci programu Interkozmos tiež prvý československý kozmonaut Vladimír Remek v lodi Sojus 28. to sa potom spojila s orbitálnym komplexom Salyut 6 a Sojus 27 a po pracovnom pobyte na orbitálnom laboratóriu sa naspäť na Zem vrátili 10. marca. Alexej Gubarev bol tým jeho spoločníkom takže vtedajšia Československá socialistická republika sa po Spojených štátoch a Sovietskom zveze stala treťou krajinou, ktorej kozmonaut letel do vesmíru. Ehm, rok 1981, tiež sa to týka lietania, pretože sa začal dovtedy najdlhšie trvajúci únos lietadla v dejinách leteckej dopravy. Teroristi vtedy uniesli Boeing 720 pakistanskej leteckej spoločnosti a únoscovia sa vzdali až 15. marca sírským úradom. Do poprednej pozície v tento deň vzlietol aj Michal Kováč, slovenský bankár a politik, stal sa oficiálne prezidentom Slovenskej republiky a vydržalo mu to presne do 2. marca 1998. Ďalšia postava, Nataša Kampušová, tá by radšej v tých eh, análoch nikdy nefigurovala, ale stalo sa, čo sa stalo. Wolfgang priklopil, ju uniesol v roku 1998, 8 rokov v pivnici pod garážou aj skrýval v rodinnom dome nedaleko Viedne. Odvliekol ju, keď mala 10 rokov Detaily potom o tomto o svojom životnom úseku zverejnila po úteku, ktorý sa jej podaril až 23. augusta 2006. Únos sa potom o niekoľko hodín na to spáchal samovraždu. Rok 2002, veľa radosti dodnes, objektívnosti, na Slovensku začala totiž to vysielať nová súkromná komerčná televízia JOJ, predchodkyňou bola televízia Global, ktorá týmto aktom zanikla. Francúzsky prezident Jacques Chirac v roku 2003 navštívil Alžírsko. Táto návšteva bola významnou hlavne preto, lebo bola prvou štátnou návštevou francúzského prezidenta v Alžírsku od roku 1962, keď táto severoafrická krajina získala od Francúzska nezávislosť, vzdialenosť Človek by si pomyslel, ako môže byť niečo tak vzdialené od seba na tomto inom štátnom celku závisle, veď má mať svoju vlastnú históriu, ale občas sa zadarí aj takáto vec. Korejská ľudovodemokratická republika a Korejská republika, čiže tá e, južná v roku 2007 umožnili opätovné stretnutie členov rodín, ktoré boli rozdelené počas korejskej vojny ešte v 50. rokoch minulého storočia. No a v roku 2007 máme ešte jednu udalosť, tiež jednu tragickú, keď v priestoroch vojenského opravárenského podniku v Novákoch prišlo k výbuchu delaboračnej miestnej miestnosti muničného skladbu, skladu a tragédia si vyžiadala 8 životov. Aj na toto sa dá dnes spomínať. Môže byť, že mnohí si to vybavia iba, keď už sa o tom niekto niekde zmieni, lebo keď sa vás to osobne nedotýka, tak udalosti tohto typu málo kedy už zvyknete držať v hlave No ale prejdeme teda snáď za niečím príjemnejším, aj keď v pesničkách e, tohto pána sa objavujú aj závažné témy a objavili sa aj na albume, ktorý si teraz dovolím piatimi pesničkami trošku priblížiť a opätovne vyťahnuť na svetlo sveta. Zajtrajší deň bude po 62. krát narodení novým v prípade rodáka z Brna moravského gitaristu, speváka, skladateľa Romana Horkého alias Romiša, ktorý sa zviditeľnil hlavne ako frontman kapely Kamelot, ktorú spolu zakladal v roku 1982. Dnes si posedíme pri 8. albume tejto kapely, ktorý bol ponúknutý v roku 1998, tiež to letí. Už to má 28 rokov. No a točilo sa v Zlíne v januári, vo februári spomínaného roku a vzniklo celkovo 12 pesničiek a každá má v sebe určitú, určité posolstvo. Začneme titulnou pesničkou, aby bolo hneď jasné, koľká by je. táhlo oponu, den dopsal kronikář. Samotan v městě šamanů, do ulic padá déšť. A ženy v botách z klokanů v hotelu Budapešť. Žádný prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop. Někdo zastaví, a řeknu jeď do země antilop tisíc mobilů. Vyzvání světo na poplach, na uších Emilů. Podivná doba uhání za okny limuzín. A jako na drátech a vrani tady trčet nemusím. Stejně prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop. Někdo zastaví, a řeknu jeď do země a Kto zastaví a kmen, do země antilo. Žádný prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop. Někdo zastaví, a řeknu jeď, do země antilop. Země antilop, osmička, teda ako radový album a tiež 8 účinkujúcich na tomto profilovom titule tá základná štvorka, tá je jasná, Petr Ročajn, Jaroslav Zoufalý, Viktor Porkristl a Roman Horký, druhá polovička účinkujúcich to boli hostia, Bubeník, perkusista Štepán Smetáček, ktorý má skúsenosti aj s inými formáciami a výraznými typu Araka, Invitaci, 12 vieci, Miloš Dodo doležal, druhá tráva Lenka Dusilova, Janek Ledecký, Žentour alebo Aleš Brichta. Pokiaľ ide o Milana Nitru, ako člena skupiny Buty si ho môžu mnohí vybaviť, ale aj s kapelou AG Fleck mal svoju skúsenosť, alebo so skupinou Laputa a podielal sa aj ako hráč na albumoch iných muzikantov. Petr Vavřík, basgitarista, tiež v pozícii hostia. No a záverečná zostava tu menovať nebudeme, lebo ide o Sláčikový kvartet Mestského divadla v Zlíne, Sláčikové nástroje tiež sa objavili v nahrávkach práve zaradených na tento album, ktorý si piatimi pesničkami pripomenieme. Má no nad všetkým teda meno Romana Horkého, e, ktorý sa na sklonku 70 rokov pohyboval ešte v iných formáciách. Bolo tam nejaká karabina, vanajlon a aj iné. No ale potom sa spojil hlavne s Radkom Michalom zvaným Búček no a vznikla skupina Kamelot ktorá sa odrazila e, do toho nahrávacieho e, nahrávacej série albumov projektom Zachrante kone ten v roku 1990 začal celkom slušne pútať pozornosť. Nasledovali teda tajný výpravy, vyznavači ohňu, dúhová cesta, zlatá ryba, cesta do ráje a vyhaslý oheň z 97. No a po ňom potom došla ako osmička na svetlo sveta práve profilovka Zemne Antilop, na ktorej sa nachádza aj pesnička s názvom Pláž. Pláž. 92. rok možno brať ako základný pre vznik kapely s Radkom Michalom, dvaja nadšenci, ktorí založili skupinu a rozhodli sa týmto spôsobom dobiť svet. Bolo to o gitarách, pesničkách, o energii, radosti. No a počiatočná tvorba kapelu zaradila do škatulky folk a country, kde je v podstate dnes zaradená, aj keď zasahuje aj do iných žánrov z času na čas, autorom v podstate všetkých textov a skladateľom až na malé výnimky je líder Roman Horký, ktorý je v podstate jediným členom toho pôvodného Kamelotu, keďže Radek Michal zomrel ešte v 95. roku. Tam sa tá cesta žiaľ musela inak už nastaviť. No a prevažná väčšina piesní vychádza aj z osobného života, vlastných zážitkov a pohľad na život ako taký ponúka cez tieto svoje skladby aj môže byť, že práve preto je dnes veľmi ťažké kapelu Kamelot žánrovo zaradiť, lebo pocitovo si dovoluje aranžovať pesničky tak, ako to cíti. Keď to chce mať viac folkové, tak máte tam tých akustických nástrojov celú hromadu a keď zase chce trošku pritvrdiť, tak sa aj nejaké tie elektrické nástroje používajú od prvých pesničiek určených predovšetkým tým táborovým ohňom je možné nájsť aj texty s hlbokou myšlienkou, múdrosťou, posolstvom, ktoré teda počas svojho života kadetade čerpal a máme možnosť teda podobne ladené pesničky nájsť aj na tomto albume. Napríklad Káne nad řekou by mohla byť ďalšia záležitosť, ktorá nám tento projekt a aj toto obdobie pripomenie. trasích, savanou zbytky košil stromů. Rád drobné utratí, výsence na poslední dan. Nebudu pospíchat, nepoznán vejdu do vagónu. z okna se budu dívat, a skloleštit rukáva. Pak se vrátím tunelem, kde jsem všechny lásky ztratil. Budu smířen s krajinou, já kráčející hordu pál. Půjdu do hospod se ptát, že jsem žal a radost zapil. Mm. A pospátku se vracet tam, kde jen kohoutko krhal. Odjíždí na rozloučenou, když rok se s rokem střídá zažít v rány pod nebeskou pasekou vidět slunce plout za ledovou mekou, když krouží káň nad řekou. Ještě najdu dvůra stáj, kde jsem s rikatádem válčil. S kapelou, se dávno spí, co nikdy nevyloutí budu nejšťastnější muž, který tímhle krajem tančil. Mm. Než zvoník nad mohelem rozkymácí zvon odjíždí na rozloučenou. Když rok se s rokem střídá, žít v rámi pod nebeskou pasekou, vidět slunce plout za ledovou mekou, když krouží káně nad řekou. albumu Zemne Tí, ktorí majú napočúvanú túto formáciu, vedia, že v tých textoch sa to pekne strieda. Radostné momenty so smutnými zážitkami a spomienky na blízkych, názory na sociálnu situáciu, aj Romanové sny a túžby, čo zostáva rovnaké a nezameniteľné, tak to je poctivá muzika, farebné aranžmány všetkých pesničiek, čomu je verný až po súčasnosť. Kapela sa vyznačuje aj krásnymi vokálmi všetkých vystupujúcich muzikantov a precízna hra na gitaru kapelníka. Toto je tiež niečo, čo v podstate vždy máte možnosť na to natrafiť pri koncertoch a pri aj nahrávkach jednotlivých. E, pokiaľ ide o e, pesničky, áno, zaradené do toho folku a country, ale Roman tento svojho času si e, sám dovolil otitulovať e, takou ešte možno nie príliš často spomínanou škatulkou Pop Tramp. Tam by sme to mohli teda v pohode dať. Poďme za takými vážnejšími skladbami, ktoré sa tiež dostali aj na tento produkt. A mm, tou prvou z dvojice by mohla byť nahrávka s názvom Za mokrou horou. Za mokrou horou tak jsem se vrátil na stará místa, abych se s láskou sešel jak dřív, abych to cítil a viděl tě zblízka jak nejjasnější slunce v oblacích. Tak jsem se vrátil a vykřesal chvíli ze světa nářků šel najít tvůj stín. tak dál. 在穿。 úžasných kúskov, ktorý sa na tomto projekte objavil. Za tým speváckým mikrofónom nielen Roman Horký, pre nás aktuálny narodeninový oslávenec, ale tiež Viktor Porkristo, zvaný Vicky, e, rodák z Českých Budějovic, ktorého hudobná cesta sa začala v kapele Bramblouš, potom pokračoval aj v iných skupinách typu Náhoda, Víkend alebo Vodáci. No a po predčasnom úmrtí Radka Michala prijal ponuku a nastúpil do kapely v podstate na jeho miesto. Ale nie je tam celý čas, hoci aj aktuálne by mal byť súčasťou kapely. Prešiel si tiež e, svojim ťažkým obdobím, hlavne po tom, čo 3. júla 2004 v skorých ranných hodinách pri návrate z festivalu Tremská porta v Jihlave mal haváriu pri hlubokej nad Vltavou narazil do stromu no a v bezvedomí a s ťažkými zraneniami ho previezli do Českobudejovickej nemocnice, ale horšie bolo to, že pri tomto e, pri tejto zrážke e, zahynul tiež spolujazdec Luboš Dvořák zvaný Lampa s ktorým kameloti natočili aj štúdiový album a aj druhý spolujazdec takže na ďalšie 4 roky súčasťou kapely nebol ale v januári 2008 sa opäť vrátil a s Romanom Horkým opäť tvoria aj interpretačnú dvojicu. Malo by to byť citeľné aj z tej záverečnej pesničky pred nás, záverečnej, ktorú si z tohto projektu pripomenieme poviest Havrana. Havrana. ruky a den se sklání. Jdeme sami pustou plání. Nikde nikdo, jen já a ty. Soumrak na nás kreslí mapy. Všichni známí jsou už doma a dlouhá noc jak Arizona od východu hladí záda, jako hebká kůže z hada kamí. Jde nad někam kádraží, kde semafor nám roztaží, jak ve skalách. Havrana, Roman Horký ako zajtrajší narodeninový oslávenec, prípadne v čase reprízy dnešný. A tomu 3. marcu ešte budeme verní aj vďaka nasledujúcim trompesničkám, ale aj 2. marec e, má vo svojich análoch zapísané výrazné postavičky v rámci hudobného sveta, ktoré si to mohli počítať a niektoré ešte môžu aj dnes za svoj narodeninový termín. V minulom čase žiaľ musíme hovoriť napríklad pri majiteľke nádherného vokálu. Bola ročníkom 1950 Karen Carpenter, ktorá spolu so svojím starším bratom Richardom sa stala členkou súrodeneckého dua Carpenters a na tej hudobnej scéne sa objavili v októbri 1969, keď vydali aj prvú profilovú LP platňu a v júni nasledujúceho roku už mali v paráde aj prvú pesničku a hneď táto bola úspešná, dostali sa na prvé miesta a v marci 71 získali za titul Close to You aj dve ceny Grammy. V tom ďalšom roku si toto ocenenie zopakovali a úspešní boli hlavne v prvej polovičke 70 rokov a niečo sa čomu diviť, kto si siahne po týchto skladbách tak e, je pravdepodobné, že sa k ním potom neskôr bude ešte vrácať. Žiaľ, ona teda mala len necelých 33 rokov, keď ju zradilo srdiečko 4. februára 1983, ale existuje aj zo pár cover verzií u nás, napríklad od Evy Kostolániovej je tiež možné si niečo vypočuť. Ročníkom 1955 e, rodák e, od Utahu, člen americkej súrodeneckej skupiny Osmonds z mesta Ogden J. Osmond. Rodičom Georgeovi a Olivii sa narodilo 7 detí, 6 chlapcov, jedno dievčatko, Jay bol v poradí štvrtý, no a všetci mali aj spevácké nadanie, začínali v cirkevnom zbore, petica starších synov od decembra 62 vystupovala ako tínedžerská vokálna skupina Osmonds Brothers a od roku 1963 už mali aj svoj pravidelný program v americkej televíznej stanici ABC a úspech tiež dosahovali v podstate v tej prvej polovičke 70 rokov a v decembri 1970 aj vydali prvý album, čo im vynieslo zlatú platňu. Takže tie 70 roky to si možno spojiť s tým najslavnejším obdobím. Na začiatku 80 rokov sa už potom orientovali na country štýl. No a štyria bratia ako kapela Osmond Boys začala od roku 1985. Kráča trošku inou cestou, na ich konte viac ako 100 miliónov predaných hudobných nosičov, takže pekné čísla, ale do tých sa dokázal dostať aj John Francis Bon Jovi junior, alebo John Bon Jovi, ktorý si dnes pripomína 64. narodeniny, spevák, skladateľ a samozrejme spoluzakladateľ kapely Bon Jovi, hardrockovej formácie, ktorá vznikla, keď mal 21 v New Jersey a už v roku nasledujúcom v januári ponúkli prvý album a pesnička Renway to bola taká prvá singlovka, ktorá bodovala v novembri 1986 už viedli americký rebríček a úspešný bol ich produkt Slippery When Wet v októbri 86 predalo sa viac ako 25 miliónov kópií po celej planéte aj New Jersey v októbri 88 zaznamenalo úspech, tam bolo viac ako 18 miliónov e, kópií a obidva sa dostali na prvé miesta rebríčkov albumov. V 89. podnikli aj svetové turné, za 16 mesiacov absolvovali 237 koncertov a v rámci turné si dovolili aj vystúpiť napríklad v Moskve Album aj vyšiel potom v Sovietskom zväze v 89. No a v júli roku 1990 natočil John Bon Jovi aj pesničku Blaze of Glory. No a tá sa tiež stala jednou eh, z neprepočutelných aj toto obdobie, tie 90. roky boli hlavne o tých rokových baladách, ktoré mu prinášali výraznú odozvu a sledovanosť zo strany milovníkov tejto muziky. No a keď sa pozrieme ešte na jedno meno, Chris Martin, to je ročník 1977, anglický hudobník, spevák, skladateľ, aj producent, filantrop, preslávil sa ako spevák e, britskej rokovej kapely Coldplay, študent e, londýnskej univerzity, univerzity College, e, no a No ešte možno, čím sa zviditeľnil, tak e, to bolo manželstvo s Gwyneth Paltrow, americkou herečkou. 5. decembra 2003 mali sobáš, 14. mája 2004, e, samozrejme 9 mesiacov po svadbe, <laughs> sa im narodil syn. Dnes už by to malo byť minulosťou, ale stále by mal byť vegetarián, nefajčiaci a jeden teda z tých dnešných narodeninových oslávencov tomu zajtrajšiemu termínu pripojím ešte interpreta originálov nasledujúcich pesničiek, aj keď originály znieť nebudú. Teraz si dovolím teda zaloviť vo vlastnej záhradke a ponúknuť pesničky, ktorým na svetlo sveta dopomohla umelá inteligencia. Je to ako so všetkým, či už sú to zbrania alebo peniaze, keď to dostane do rúk ten, ktorý s tým nenakladá správnym spôsobom, tak to potom môže navodiť skazu, ale sú aj momenty, ktoré môžu byť inšpiratívne, hlavne keď e, svoje hudobné nápady vložíte do rúk tohto, nazvime to prístroja, No a potom vám z toho môžu vychádzať von aj verzie, ktoré by ste inak zrejme hneď tak ľahko dohromady nedali. Hlavne ak tam chcete napríklad nejakú dychovú sekciu zapasovať do pesničky, no tak si musíte počkať, čo vám vypluje v dobrom slova zmysle práve umelá inteligencia. A takto sa to zadarilo napríklad pri celkom jednoduchom popevku s názvom Bláznivá melanchólia. by som spať, no niečo ma budí. Robí to hluk a skrýva sa v hrudi. Povedz mi, na čo ho tam vôbec mám, keď som tu celé dne a noci sám. Povedz mi, na čo ho tam vôbec mám, keď som tu celé dni a noci sám. Zrýchluje tep, keď túžobne búši, už pália lítka, čelo a uši Prezraď mi, ako mu vysvetliť mám, že aj tak zostanem bez teba sám. Prezraď mi, ako mu vysvetliť mám, že aj tak zostanem bez teba sám. Mesiac ma sleduje, ako tu bdiem, dávno to pochopil, prečo ťa chcem. Srdce sa zblá Charleston Zdá sa im šteklivý každúčký tón Náhle je ťažké z neba Nespadnúť Až ráno zaklope a noc sa stratí Možno už nebude platiť, čo platí No teraz pesničku pre teba hrám O tom, že ty si spíš a ja som sám čo platí. No teraz pesničku pre teba hrám o tom, že ty si spíš a ja som sám. No, porovnávať sa s tými, ktorých máme dnes v hudobnom kalendári, eh, nielen teda tie svetové hviezdy, ale aj autorov z tzv. našich luhov a hájov, to si nedovolím. Bedřich Smetana je na čele, tak to už hneď je jasné že to je velikán a bol velikánom už aj vo svojej dobe, svetoznámy český hudobný skladateľ. Je to 202 rokov od jeho narodenia. Má vlast, hubička, libuše, prodaná neviesta. To sú diela, ktoré prežili veľké obdobia a budú tu ešte aj keď už o nás nebude ani chýru, ani slichu. Z tej e, slovenskej strany si dovolím povytiahnuť rodáka z Bratislavy, právnika a hudobného skladateľa Ctibora Lenského, ročník 1908, stal sa autorom obľúbených slovenských tanečných piesní a zložil ich viac ako 100. K interpretom sa zaradil napríklad František Krištof Veselý. To sú mená, ktoré dnes ešte nájdeme v kalendári, takže pri týchto byť autorom Evergreenu to už je trošku úsmevné, komplikované a napríklad táto pesnička keď si vybavím vznik tak stačila jedna noc a bola na svete, ale samozrejme, aby to malo túto podobu, tak muselo to prejsť tým spomínaným mechanizmom a niekedy je to aj trošku komplikované takú umelú inteligenciu naučiť vyslovovať určité slova. Už sa to stále viac a viac zlepšuje takže ten Charleston a Charleston, ktorý tam bol tak nemotorne vyslovený, samozrejme, že by mal mať trošku inú vyslovnosť. No, ale sú aj piesne, e, ktoré napríklad e, vznikli v dobách dávnejšie, minulých a nejako sa ich za tie roky zaznamenať nepodarilo, tak sme to prehnali e, cez umelú inteligenciu práve v tomto období a jednou z takýchto skladbičiek je pesnička, ktorú sme svojho času ako kapela hrávali ešte v 90. rokoch na rôznych strunobraniach a pesničkových prehliadkach tohto typu. Existuje viacero verzií nakoniec, lebo ono keď to zadáte viackrát, tak vám vie z toho vybehnúť aj viac verzií tak si dovolím teraz ponúknuť jednu, ktorá ešte zverejnená doteraz nebola a týka sa to pesničky s názvom Diera v mozgu. Je to taký blues. Zbytočné ťaháč, nikto ťa nevidí, pretože nikto vidieť nechce. Zbytočné hľadáš, aj tak nič nenájdeš Nikto ti nedá Ďalšie plece Len tak si stále úsme vyhľadáš, S flašou je jedno Stará či mladá Rána sú sklamané Slovensku chýba noc a inde viera. Zbytočné vidíš, nikto nič netuší a nikdy viac už viac nezavolá. Zbytočne nájdeš, aj tak nič nehľadáš. Zabudni mne, žiadna nová, len tak si stále úsme vyhľadáš. Flašou je jedno, stará či mladá. viera. Ono je to asi ako pri varení, pečení, záleží, čo na ten pekáč dáte a musíte dať nejakú kvalitnú ingredienciu, aby vám z toho napokon aj kvalitné jedlo vypadlo, tak mám pocit, že takto by mohla fungovať aj táto umelá inteligencia aj v prípade vzniku pesničiek. Ono to je veľmi dobrý pomocník pri tých muzikantov, alebo pre tých muzikantov, ktorí nemajú iné možnosti, ako si pesničku aspoň takto zhmotniť, než pôjdu do nahrávacieho štúdia, aby mali určitú predstavu. Pre tých, ktorí majú vlastnú kapelu, je ideálne, keď si to chlapci nacvičia všetko a aj toto môžu brať len ako nejaký, nejakú inšpiráciu a takýmto spôsobom sa môžu dostať na svetlo sveta aj skladbičky, ktoré v tej doterajšej histórii sa nepodarilo zaznamenať minimálne teda takýmto zaujímavým spôsobom. Pokiaľ ide o tú záverečnú skladbu tohto mini bloku, lebo je teda súčasťou tzv. trikolóry, tak to je zase niečo z takej čerstvejšej tvorby a musím povedať, že až umelá inteligencia um, mi privodila priaznivé ohlasy na to, čo sa po tejto stránke snažím svetu ponúknuť. Dokonca to zašlo až tak ďaleko a ono je to aj o zimom riavkách, keď vám potom ten, kto si pesničku vypočuje, napíše reakciu v štýle máme poslednú rozlúčku s našim blízkym a keďže sa mu pesnička páčila, radi by sme ju zahrali pri poslednej rozlúčke. Nie, že by toto bol cieľ autora, ale na druhej strane je to tiež určité vyznamenanie, že sa asi niečo podarilo. A pritom ide o skladbu, ktorá ono by bolo asi ideálnejšie, keby tá podstata ani nebola riešená v pesničkách. To znamená, že ste očakávali v čase, keď ste sa rozbiehali do života v tých 17-18 rokoch, že nie, že to bude priamo žúrka, ale jednoducho, že to nebude tak komplikovaný dej, ktorý na vás čaká a nakoniec prídete do bodu, keď zistíte, že sa to všetko zvrtlo úplne inam, než ste si predstavovali, že ten život vás niekam zavedie a že je to až príliš krutá tá realita a pritom ste chceli tým životom len tak normálne prebehnúť s tým, že nebudete len brať, ale že ten človek ako jednotlivec vie tomu svetu aj niečo dávať. To je zhruba taká podstata pesničky, ktorá by mala v dohľadnej dobe uzrieť svetlo sveta aj e, vďaka reálnym muzikantom, pretože e, je fajn, keď e, síce využijete umelú inteligenciu v danom momente, ale predsa len Ideálnejšie je, keď je to všetko postavené na živých hudobníkoch, ktorí by sa mohli postarať o vznik tej základnej verzie, ale zatiaľ si musíme vystačiť s tým, čo umelá inteligencia ponúkla a musím povedať, že keď som počul túto verziu konkrétnej skladby, tak boli zimomriavky a boli neuveriteľné emócie, hlavne vďaka hudobnému nástroju, ktorý by mi v živote nenapadlo použiť. A ten sa v tejto verzii pesničky Pohľad do zrkadla, tento hudobný nástroj objavil. rovnaký čas a pocit inej doby. Zdá sa, že je stále menej toho, čo nás ešte zdobí. Kúpiť sa dá, čo len chcete, aj škvrný na svedomí. Dobro je vraj na výlete, návratu ho nič nezlomí. pasuje Všetci sú tak pravdovrávni Až nás to rozdeluje Pozeráme do zrkadla Do očí to nedá každý Najvne si namýšľame Že tu môžeme byť navždy A to sme chceli len letieť si bláznivé plány. Kto mohol vtedy len vedieť, že tu čas nehojí vždy všetky rany. A to sme chceli len plávať, neriešiť povinné splátky. Nielen brať, ale aj dávať, keď je ten život tak strašne krátky pocitoch aj to dobré. Jeden tomu nerozumie, prečo sa o dobro žobre. Ničíme si k sebe mosty, kradnúť môžu len tí naši. Už si vôbec nepriznáme, že sme vlastne v riadnej kaši. A to sme chceli len letieť si bláznivé plány. Kto mohol vtedy len vedieť, že tu čas nehojí vždy všetky rany. A to sme chceli len plávať, neniešiť povinné splátky, nielen brať, ale aj dávať. Keď je ten život tak strašný, krátky. No, to sme chceli len letieť a plniť si bláznivé plány. Kto mohol vtedy len vedieť, že tu čas nehojí vždy všetky rany. Pokus o hlboké zamyslenie. No, ale treba ísť ďalej, pretože o krátkom živote je možné hovoriť našťastie v iných prípadoch, ale aj to je niečo, čo veľmi nepoteší, hlavne pokiaľ ide o interpreta pesničiek, ktoré nám budú znieť v tej záverečnej pasáži pretože dnes, 2. marca 2026, budeme spomínať aj na Jirku Schellingera, ktorého 75. výročie na nás čaká, 6. marcový deň bol jeho narodeninový a ešte budeme mať v tomto roku možnosť spomínať aj na to jeho 45. Mm, výročie odchodu. To už tiež takáto doba neuveriteľná, uplynula od 13. apríla 1981 sa to počíta. No a bol to majiteľ vokálu, ktorý sa zaradil medzi ľahko identifikovateľné. A toto je tiež niečo, čo môže autorovi, interpretovi dopomôcť k všeobecnej známosti, keď jednoducho zaznie hlas a hneď viete, kam to zaradiť to je najideálnejšie, keď je to takto rozpoznateľné a existuje ich mnoho, ktorí keď sa ohlásia, hneď viete, koľká bije. Naopak sú aj takí interpreti, ktorí splínú s davom a môžu zaspievať čokoľvek, tak to až tak dvíhať zo stoličky nedokáže, ale Jirka Schellinger určite patril medzi tých, ktorým sa zadarilo. Napokon máme tu zo so pár kúskov, ktoré si dovolím dnes povytiahnuť, všetko zaznieť nemôže. Stihol toho naspievať celkom slušné množstvo. A budeme sa pozerať ešte aj do toho dnešného kalendára, lebo máme tam aj ďalšie mená, ktoré si určite zaslúžia spomienku. Nemusí to byť len 3. marcový deň, aj z toho by sa dali samozrejme povytiahnuť výrazné postavičky. Sa mu nebudeme mať možnosť zajtra povenovať aspoň taký výcuc z 3. marcového dňa Alexander Graham Bell. Mnohí skúšajú dodnes nekonečné volania napríklad a on bol jeden z tých, ktorý si dal patentovať telefon, dokonca prvý použiteľný. Maurice François Garin to bol cyklista, ktorý bol dokonca prvým víťazom Tour de France, takže sú tí, ktorí majú radi aj cyklistiku. Nikos Kazantzakis, grécky spisovateľ, Greg Zorba z jeho strany známy. No a 70 si pripomenie polský futbalista Zbigniew Boniek, napríklad tiež futbaloví priaznivci v Polsku, vďační za to, čo sa zadarilo, hlavne na majstrovstvách sveta v 82. roku, keď sa Poliakom podarilo dokráčať na šampionáte v Španielsku, naozaj pekne ďaleko, Takže to sú také tie výraznejšie mená so včerajším termínom spojené, no a s tým dnešným ešte to bude možné dať dohromady aj s ďalšími, ale aj skôr poďme za muzikou Jirka Schellingera. Napríklad jedna z prvých pesničiek, ktoré ho dokázali celkom slušne zviditeľniť, aj keď priaznivci už potom toho jeho rokovejšieho cítenia e, sa k týmto pesničkám hneď tak veľmi nevracajú, ale je to z jeho spevníka, takže sa nebudeme tváriť, že to neexistuje. Dráty pletací budú znieť ako prvé. Mládí tak se ptám, kdo z vás ho utrácí mládí utíká a proto mám drápy pletací, je drápy pletací. Dám radu každému, kdo jenom sní a marně hledá cíl. Mám pro vás radu dobrou a ta zní drápy pletací, je drápy pletací Drápy mám a pletu sám, zpívám u práce ztrácí. Já jenom jednu velkou lásku mám, drápy pletací, je drápy pletací. Drápy mám a pletu sám, zpívám u práce, pletu sám, tak jako zumba, trávny pletací, je trávny dvanáctého 12. 12 roku 1972 oficiálne teda vznikla práve táto pesnička s textom Karla Šípa, ktorý sa okolo Jirku Schellingera práve v tomto období pohyboval. Ten začiatok je teda o 6. marcovom dni roku 1951, keď sa v Bousove na Kutnohorsku do rodiny kvetinárky a učiteľa hudby narodil malý Jirka, vyučil sa za inštalatéra, ale tuto prácu v podstate nikdy neprevádzkoval, začal sa živiť muzikou a už na počiatku 70. rokov vystupoval so skupinou Faraón práve a v tom čase sa aj rodili tie najväčšie tituly, ktoré dnes už radíme do súboru klasik alebo do škatulky hudobná klasika tej tvorby, ktorá sa v tom čase ponúkala on už na základnej škole mal svoju kapelu, v ktorej hral na gitare a e, vtedy jeho idolom Brian Jones e, z Rolling Stones po skončení základnej školy potom teda navštevoval to stredné odborné učilište. No a <laughs> tiež sa ocitol vo vyšetrovacej e, väzbe a aby sa dostal čo najskôr von, tak sa pokusil o demonstratívnu sebevraždu. Toto mu vynieslo potom aj modrú knižku lebo skončil na psychiatrickej liečebni a vďaka tomu teda nemusel absolvovať ani základnú vojenskú službu, pretože sa obávali, že by niečo na tento spôsob mohol spraviť aj v zelenom, tak sa tomu radšej chceli vtedajší moci páni vyhnúť. No a po návrate z tej liečebne nastúpil ako kulisák do divadla Jiřího Volkra. V divadle vydržal tak približne mesiac. Potom sa dostal do kapely Smaragd, ale čoskoro keď bol v tejto e, formácii hviezdou číslo 1, pôsobili niekde v Liberci, tak sa e, napokon dostal aj do kapely Happy Five. Táto kapela sa preorientovala na blúzový repertoár, chceli odísť do Fínska, ale odišli bez Jirku Schellingera, ten dostal potom ponuku od Karla Šípa do kapely Faraón. No a okrem barového repertoáru, to boli väčšinou teda prevzaté pesničky, tak už začali si chystať aj nejaké tie vlastné skladbičky. Tam samozrejme najviac vyčnieva ten holubý dům. Dovolím si ho dnes teda nezaradiť, lebo mám pocit, že už to mnohí poznáme odpredu, odzadu, zo všetkých strán. A aj keď aj tie nasledujúce pesničky sa tiež už stali dosť opočúvanými, napriek tomu skôr teda upriemieme pozornosť iným smerom, k septembru 1974 napríklad nás ťahá nasledujúci popevok, to už je aj textárska práca Františka Ringo Čecha, ktorý potom neskôr Jirku Schellingera pretiahol do svojej kapely, do kapely Shut ktorá sa potom stala skupinou Františka Ringo Čecha a sprevádzala Jirku Schellingera až do posledných jeho dní. Nasledujúca nahrávka dostala názov Sim Salabim. Sim Salabim. jestli svítá, mě říkat ta slůvka stačí. Pak dýni a pórek nastrouhám, moří nohu jeden zub dračí a elixír mládí já mám. Simsalabim, simsalabim, bam, simsalabim, simsalabim, bam, simsalabim, zase je mi 15 let a o se sním.

Já kouzelná slůvka si mu dlám, pak mu drcu kámen nastrouhám. Kečupem to řádně zahustím a schutí se do toho pustím. Tak pojďte, já nabít vám dám. Simsalabim, simsalabim, vám simsalabim. teď léta spočítá. Mých patnáct každý z vás uvítá. A hlejte, jak omlácem rázem. Vy nevěřte, já nejsem blázen. Je láska vám věk náhle změní, jak magická formule má. Sim sim salabim, salabim, bam, sim salabim. sala riešiť nebudeme. Ten 73. rok pre Jirku Schellingera bol dôležitým, keď prešiel teda k Františkovi Ringovi Čechovi. Kapelu posilnili aj Standa Kubeš, e, Jirka Stárek, zvaný Mamut, Jan Kavale, no a spoločne odišli na pamätný zájazd do Sovietskeho zväzu, kde koncertovali s kapelou Smoky a Jirka sa potom objavil aj vo filme, takým prvým sa stala romance za korunu kde si aj zaspieval teda. No a vo vedľajšej úlohe sa objavil aj v titule Kufr plný nadejí alebo Trhák. Pesnička Ten môj stín sa v roku 1978 stala titulnou piesňou filmu Muž s orlem a slepici, ale aj což tak hledáci špenát, už titulná pesnička filmového produktu a ďalšia, ktorá mala v sebe názov celého filmu, tak hop a je tu Lido Op, môže byť, že mnohí vedia, točené v Českom Krumlove. No a medzi najväčšie hitovky sa potom okrem Holubého domu zaradili aj nielen tie pesničky, ktoré si tu prepočúvame, ale aj skladby e, typu Ptají se lidé, Švihák Lázeňský, e, Hrnanie, e, už mě nelíbej, neskutečná, jahody mražený, sem priblázen jen a tak ďalej a tak ďalej. Ten zástup titulov, napriek tomu, že teda jeho životný príbeh skončil v čase, keď mal 30 rokov, je naozaj slušný, dlhý. Um, máme aj netradičnú pesničku pripravenú, ale ešte než sa k tej netradičnej dopracujeme, lebo tie pesničky sú relatívne krátke, tak ich postihame aj trošku viac. Tak eh, poďme sa ešte pozrieť do toho dnešného kalendára, aby sme si postihali popripomínať aj postavičky, ktoré prichádzali na svet už teda tohoto 2. marca nie až v deň jeho narodenín, čiže 6. Spája sa to aj s menom Nikos Kazantzakis, lebo niekde je vpísaný aj 2. marcový deň, a, ale rok 1883 a Iraklio v Grécku, to by malo byť tým e, termínom, ktorý by mal byť nemeniteľný. A v roku 1931 sa narodil ruský štátnik, tvorca tzv. perestrojky, bol aj predsedom prezidia Najvyššieho sovietu a prvým zároveň tiež posledným prezidentom Sovietskeho zväzu Michail Sergejevič Gorbačov. V roku 1990 sa stal aj laureátom Nobelovej ceny za mier. Milena Vostřáková bola televízna hlásateľka, moderátorka, ktorá pracovala v televízii najskôr od roku 1957 do 69. ale v tomto roku po výhre československých hokejistov nad sovietským zväzom jej stačilo že v televízii e, <laughs> si trošku iným spôsobom eh, pripila eh, na zdravie hokejistov. Normálne pijem urologický čaj, ale dnes pripijam vínom našim hokejistom, pretože ide o víťazstvo nielen športové, ale aj morálne a z tohto dôvodu musela potom v nasledujúcich momentoch opustiť Československú televíziu. Vrátila sa až v roku 1990, keď potom okrem iného moderovala aj program Sama doma. Zahrala si aj také menšie úlohy vo filmoch. Jej životný príbeh skončil 7. júla, čiže 7. 7. 2011. Ročníkom 1940 sa stala rodáčka z Brekova herečka Adela Gáborová, dlhoročná členka divadla Andrea Bagara v Nitre. Zomrela tiež v júli, ale 2007 roku. Spisovateľ John Irving, autor románov, ktoré aj kritici e, chválili. Sloboda medveďom, Svet podľa Garpa, e, Zásady muštárne, aj úspešne sfilmované dielo. Irving dokonca dostal Oscara za scenár o dva roky neskôr narodený slovenský herec Pavol Mikulík, rodák z Prešova. Ten ako ročník 1944 bol dlhoročným členom činohry Slovenského národného divadla, aj divadla na Korze, aj novej scény, ale diváci si ho samozrejme môžu spájať aj s účinkovaním v mnohých televíznych inscenáciách, vo filmoch. a jeho postava, ktorú stvárnil v Perimbabe, tiež zostáva výraznou ocinom Alžbetky. No ale neskôr teda mal tú mozgovú porážku v 93. takže bol priputaný na invalidný vozík a o niekoľko rokov sa stal prvým obyvateľom Petržalského penziónu Leberfinger, ktorý zrekonštruoval jeho niekdajší kolega Ľubo Roman. Pavol Mikulík zomrel v novembri 2007. A ešte nekončíme, tento zoznam ešte má Ehm, nejaké tie mená, ale poďme za Jirkom Schellingerom a teraz spomínajme na september roku 1974 a aj na niečo z pôvodných titulov. Text bude síce zo strany Františka Ringo Čecha, ale muziku písal Pavel Skalický. Skladba dostala názov Perpetuum mobile. Perpetuum mobile osobní štítku, dnes už to dodělám. Pátahu pilou, jemně nesilou, když volnou chvíli mám. Všem kutilům oči září, vyčteš jim radost ze tváří, když kutil vítězně hlásá chvíle, já jsem u cíle. Kdyby byl měl nobile, tenkrát ne perpetuum mobile, fyzika, fyzika, ne fyzika, util je král. Úrodu sklízí, služby nabízí, perpetuum, které má postaví, stroje opraví, jen co ho dodělám. Všem kutilům oči září, vyčteš jim radost se tváří, když kutil vítěz nehlásá. thought toczy sú pesničky, ktoré doteraz eh, viac menej je možné nájsť eh, zvyčajne pri vydávaní rôznych výberových albumov s pesničkami Jirko Schellingera, ale máme možnosť si dnes pripomenúť aj trošku netradičnú záležitosť, ktorá môže byť, že nevyšla hlavne preto, lebo údajne nejak kvalitnejšia verzia sa nenašla, ale je možné sa k nej dopracovať aj vďaka klipovej verzii. Točilo sa v Bratislave, točilo sa v Slovenčine. O chvíľočku si to pripomenieme. Poďme ešte za zvyškom tých, ktorých máme medzi narodeninovými oslávencami. Ročníkom 1947 bol, a na budúci rok to bude teda o nedožitej 80 v tento deň, v prípade slovenského futbalistu a trénera Juraja Sikoru, narodený v Tvrdošovciach a aj tam začínal ako futbalista, už ako 17-ročný sa potom stal hráčom Interu Bratislava, neskôr ZTS Petržalka. Vagónka Poprad bola tiež týmom, ktorého dres obliekal a DAC Dunajská streda, aj rakúsky Slovan Viedeň. V tej československej e, reprezentácii mal možnosť dohrať 21 stretnutí, dať dva góly. Po skončení hráčskej kariéry sa potom stal aj trénerom. Zomrel v decembri, už to bolo 20 rokov, v predchádzajúcom roku, ktorý sa nám skončil. Výrazným po stránke futbalovej aj ročník 1967, rodák z Bratislavy, svojho času aj reprezentačný brankár Alexander Vencel mladší, odchovanec Slovana, kde aj hrával do roku 1994, potom 11 sezón chytal vo Francúzsku za Strasbourg a Le Havre. No a po skončení aktívnej kariéry pôsobil naďalej vo Francúzsku v trénerských pozíciách. Mm, Daniel Craig, tak to je britský herec, 68 ročník, známy hlavne tým, že stvárnil agenta 007 Jamesa Bonda, medzinárodnú populáriu tak dosiahol ako šiestý herec v poradí, ktorý si zahral tohto britského tajného agenta, ale samozrejme boli tu aj iné tituly, v ktorých sa mal možnosť objaviť. Roman Čechmánek, ročník 1971, rodák z Gotwaldova, bol hokejovým brankárom, inak e, trikrát zlatý, dvakrát bronzový z majstrovstiev sveta pri 8 štartoch 5 medailí to je úžasná bilancia. Ako brankár českého klubu Slovna v, v Setín v 90. rokoch tiež dosiahol viaceré úspechy, 4 krát titul ligy, 5 krát ocenenie najlepšieho brankára za sezónu. V 98. reprezentoval Českú republiku aj v Nagane, kde teda český tým získal zlaté medaile. Do bránky sa v podstate nedostal, pretože tam bol Dominik Hašek vtedy jasnou jednotkou po skončení hráčskej kariéry obchodoval s vínom. V 2013 si vo svojom rodisku, ale už v Zlíne, tiež e, založil vlastný mini pivovar, ktorý ale po roku spadol do konkurzu. Jeho životný príbeh skončil 11.11. 11. v roku 2023. Rastislav Pavlikovský, ten sa tiež zvidetelnil cez ľadový hokej ako útočník rodák z Dubnice nad Váhom, 77. ročník, aj reprezentant. Keď teda na majstrovstvách sveta v roku 2002 bol súčasťou zlatého týmu a zahral si ešte na ďalších troch šampionátoch aj na Olympiáde v Salt Lake City a na Svetovom pohári v roku 2004 celkovo 15 gólov hokejistom sa stal aj o rok mladší Tomáš Kaberle rodák z Rakovníka, český hokejový reprezentant ktorý tiež s reprezentáciou mal možnosť získať titul svetového šampióna v roku 2005, o rok neskôr striebro a aj bronz na Olympiáde v Turíne v 2006. Hokejistom sa stal aj Henrik Lundqvist, takže dnešní oslávenci, keď sa dajú na hokej, môže to byť úspešné. Henrik bol brankárom, 82 ročník a reprezentoval Švédsko na majstrovstvách sveta aj v inline hokeji. V roku 2002 v týme bol ako najväčšia hokejová hviezda. Po finálovej výhre nad reprezentáciou Fínska sa teda stal svetovým šampiónom. Aj v tomto prípade na tej zimnej olympiáde v 2006 so Švedskom získal olympijské zlato, takže úspechy na viacerých šampionátoch. Kevin Kuráni, ten sa stal futbalistom, rovesník Henrika Lundqvista, nemecký hráč, aj keď narodený v Rio de Janeiro a hral aj v Rusku za Dynamo Moskva. No a má teda tri občianstva, nemecké, brazilské a panamské dokonca, lebo mama pochádza s Panami. otec narodený v Nemecku, ten má maďarský pôvod, takže celkom slušné. Slušne je to domiešané, ale ako reprezentant Nemecka slávil tiež úspechy, aj eh, tomto prípade, pretože hoci bol e, svojho času aj vyradený, dokonca pred majstrovstvami sveta, keď tak učinil Jürgen Klinsmann, napriek tomu sa zaradil medzi neprehliadnutelné postavičky, no a Marcel Hirscher, ten je na konci tohto zoznamu, rakúsky alpský lyžiar, ktorý ako ročník 1989 bol najsilnejší v slalome a obrovskom slalome aj sa umiestňoval v elitnej desiatke a na zimnej olympiáde v Soči v 2014 získal druhé miesto a striebornú medailu v slalome. No a my kľúčkujeme medzi bránkami, ktoré sú vystavané z pesničiek Jirku Schellingera, tak si ho poďme vypočuť aj ako interpreta slovenskej pesničky, aspoň teda text je v slovenčine, skladba s názvom Hej štartér, bola súčasťou jednej z televíznych pesničkových prehliadok. Teraz neviem, či to treba zaradiť do 6 plus 1, alebo tam bola ešte iná z prehliadok, ale v každom prípade 70. roky ešte treba brať ako základ, kde sa táto skladba objavila. Hej, starter, no tak poď Musím dokázať, že som muž, ní zásavkou, nervy jedny len mám. Nestoj tu ako v plote kvôl, pred sebou máme 200 kvôl, už nás čakajú oči šarmantných dám. Na hlavu som si prilbu dal, teraz len šliapnúť na pedál, kto sa bál, už dávno sa vzdal ve litrov v nádrži, doufajme, že s tím vydržím tuto trať. Šel som tisíckrát. Hej, štartér, no tak nesli začníme už tu trámu trám, pred sebou pár ťažkých okruhov mám. Čaká nás mela na trati, doufám, že sa v nej nestratí. pohár strieborný dámy najkrajšia zdám som si prilbu dal, teraz len šliapnúť na pedál, kto sa bál, už dávno sa vzal, Mám 200 litrov v nádrži, dúfajme, že s tým vydržím túto trať. Šiel som tisíckrát. že sa mi nestratí, pohár strieborný dámy najdražšia znám. Na hlavu som si prilbu dal, teraz len šľapnúť na pedál, čo sa pál, už dávno sa vzdal. Mám 200 litrov v nádrži, dúfajme, že s tým vydržím túto trať. Šiel som tisíckrát. No a my tiež sme už siahli nie jedenkrát do tohto spevníka a ešte budeme aj v tomto roku, tak zhruba o mesiac, keď si pripomenieme to 45. výročie odchodu Jirku Schellingera, ale v dohľadnej dobe bude možné si pripomenúť aj tvorbu iného pána, lebo sa blíži 90. výročie narodenia Zdeňka Svieráka, ktorý aj pre Jirku Schellingera niečo otextoval, tak dnes to spojíme dohromady v záverečnej pesničke No a pred ňou ešte spomienka na tých, ktorí v tento deň odchádzali. 2. marca svojho času aj Aneška Česká, princezna z rodu Přemyslovcov, najmladšia dcéra českého kráľa Přemysla Otakara I. a jeho druhej manželky Konštancie Uhorskej. Vilém Mrštík, to bol český spisovateľ, dramatik, prekladateľ, literárny kritik. Zomrel v roku 1912 tam tá Mariša je asi najznámejším dielom, ktorý ako bratia Mrštíkovci dávali dohromady. Janka Špar, priekopník letectva, prvý český pilot. Pamätný let z Pardubic do Prahy podnikol v máji 1911, zomrel o 16 rokov neskôr. V roku 1951, čiže tesne pred narodením Jirku Schellingera, e, opustila tento svet spisovateľka, rodáčka z obce Bzince pod Javorinou, zomrela v Novom meste nad Váhom, narodená ako Ľudmila Riznerová, ale diela typu Zajko Bojko, Medený alebo Medový hrniec, Čarovné skielka alebo Činčin, to je z autorskej dielne Ľudmily Podjavorinskej, Hans Ledvinka, rakúsky automobilový konštruktér, známy predovšetkým svojimi originálnymi technickými riešeniami použitými pri automobiloch Tatra. Ten zomrel v roku 1967 o 22 rokov neskôr, to bol rodák z Jihlavy, herec eh, Eduard Dubský, pôvodne Eduard Neckář, strýko Vaškaneckářa a jeho brata Honzika. V 1991. to už prechádzame viac k muzike, zomrel Serge Gainsbourg, to bol francúzsky básnik, spevák, herec, filmový režisér. Stal sa jedným z najplodnejších francúzskych umelcov 20. storočia. No, tá pesnička, že tém, mám pocit, že je jedna z takých známejších. No a keď sa prevedieme teda ešte k roku 1999, tak tam čaká na nás meno britskej speváčky Dusty Springfield, ktorá v 99. bola zároveň aj uvedená do rock'n'rollovej siene slávy. Jedna z výrazných postav hudobnej histórie. Aj o tom bol svojho času druhý marcový deň. A bol aj o dnešnej Petrolejke, ktorú ukončíme nahrávkou z júna roku 1976, takže už čoskoro to bude 50 aj v prípade pesničky, ktorá v tej českej verzii dostala názov Šípková rúženka. Text Zdeňka Svieráka, naspívaný Jirkom Schellingerom. No a do počutia pri ďalšej Petrolejke sa teší a z Banskej Bystrice vám už pomaly pekný jarný čas želá Peter Kršiak. že spí a spí a spí zámek šípkový. Žádný princ tam v lesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá. U lůžka jí planá, růže rozkvétá se schválně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. si dívku pobledlou vezme za paní. Vidí zítra za ní a nevěř pohádkám. Žádný princ už není, musíš tam jít sám. To se schválně dětem říká. Aby šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růžích. Musíš víc sám, nesmíš věřit pohádkám. čeká dívka dál, spí tam v vrúd.